Tractatus undecimus, item alius de collectis, et divinis preceptis dilectis imi, et apostolicis didicimus institutis, omni homini, inter vitae huius discrimina constituto, misericordiam Dei miserendo esse querendam. Nam, quae lapsos spes erigeret, quae vulneratos medicina sanaret, nisi elemosine solverent culpas, et necessitates pauperum fierent remedia delictorum? Unde, quia dixera Dominus beati misericordes, quia ipsorum miserebitur Deus? Omne illud examen, quo, maestate presenti, universum judicaturus est mundum sub hac ostendit equitate librandum ut sola erga in opes operum qualitate discusa et impius ardere cum diabolo et benignis paratum sit regnare cum Christo que ibi in medium facta non veniant que occulta non detegentur que conscientiae non patebunt ubi vere nemo gloriabitur castum se habere cor aut mundum se esse apecato sed quoniam exaltabitur super judicium misericordia et omnem retributionem justitiae transcendent dona clementiae omnes vita mortalium et conctarum diversitas actionum sub unius regulae conditione taxabitur ut nulla ibi commemoratio cuiusquam facienda sit criminis ubi confessione creatoris opera fuerent inventa pietatis non ergo hoc solum quod eis exprobrabitur fecerunt sinistri nec quia humanitatis doce buntur extranei aliorum peccatorum invenientur alieni sed in multis rei ob hoc maxime damnabuntur quod crimina sua nullis elemosinis redimerunt comenem durissimi cordis sit qualcunque laborantio miseria non moveri et habens auxiliandi copiam tam iniquus sit qui non iubit ad flictum quam qui oppressit infirmum quae spes super est peccatori qui net ideo miseretur ut misericordiam consequatur primitus iteque dilectissimi sibi malus est qui alteri bonus non est et anime nocet sue qui ut potest non succurreret aliene. Una est divitum pauperumque natura, et inter cetera fragilitatis humanae, nulla est sanitatis tuta felicitas, quia quod aliqui possunt incidere, non est qui debeat non timere. Agnoscat se, in quibus cunque hominibus mutabilis et caduca mortalitas, et pro condicione communi socialem generi suo reddat affectum. Fleat cum flentibus, et cum dolentium gemitibus ingemiscat. Communicet cum indigentibus copias suas. Bene valentis corporis ministerio, ad male iacentem inclinet se egrotum, inter cibos suos numeret, esurientium portionem et in palenti tremensium nuditate se credat algere qui enim releva temporale miseriam laborantis evadit aeternum supplicium peccatoris providenter igitur dilectissimi a sanctis patribus pieque dispositum est ut in diversis temporibus quidam essent dies qui devotionem fidelis populi ad collationem publicam provocarent et quia ad ecclesiam maxime ab uno quoque opem querente de fieret ex possibilitate multorum voluntaria et santa collectio quae per presidentium curam necessarius serviret expenses ad cuius operis desideratum vogus ut credimus fructum, dies vos vicinus invitat. Accidentibus ammunitionibus nostris, ut ad ecclesias regionum vestrarum, sabato proxime futuro, ad ecclesias regionum vestrarum, misericordiae munera de ferratis et quia hilarem datorem diligit deus nemo sibi amplius quam substantia eius permitit indicat inter se et pauperem vos quisque sit iudex. Removeat definentiam, leta et secura miseratio, et qui e geno subvenit, Deo se impendere quod largitur intelegat. De quibus libet substantia, quarum utique non una mensura est potest esse par meritum si inter diversas conferentium quantitates non sit minor coiusquam pietas quam facultas Deus enim apud quem non est accept sio personarum similiter recipit et divitis munus et pauperis coniam novit quid singulis dederit quid ve non dederit et in die retributionis non modus judicabitur censuum sed qualitas voluntatum per Christum Dominum nostrum